O maestro da putaria o nome do Gabriel França tá bombando nas favelas. Tá ligado, né? Deixa o gostoso, sua malvada. Lembrei da noite passada, sua malvada. Que foda gostosa, sua safada. Que beijo gostoso, sua malvada. Lembrei te passa da sua malvada Que foda gostosa, sua safada Um beijo dessa menina é tão molhado Deixou, deixou, tem reação Mexe com a mente, deixa alucinado Acelera o coração E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Elas querem gostoso a é outra falou que não aguenta. Então faz o seguinte: uma chupa e a outra senta. Ah, ah, ah, uma chupa e a outra senta. LC que lançou essa pra menina que é fogueta. Uma chupa e a outra senta. Uma chupa e a outra senta. Puta, puta que pariu. Uma chupa e a outra senta. Coreia O nome do Gabriel França tá bombando nas favelas Tá ligado, né? Sou malvada, que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada, sou malvada Que foda gostosa, sou safada noite passada, sua malvada Que foda gostosa, sua safada O beijo dessa menina é tão molhado Deixou, deixou, tem reação Mexe com a mente, deixa alucinado Acelera o coração E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Elas queriam bacanal uma falou que fudia gostoso e a outra falou que não aguenta Então faz o seguinte, uma chupa e a outra senta O ah ah, ah, ah, Uma chupa e a outra senta ah, LC que lançou essa pra menina que é fogueta Uma chupa e a outra senta Uma chupa e a outra senta Puta, puta que pariu Uma chupa e a outra senta por ela. O nome do Gabriel França tá bombando nas favelas. Tá ligado, né?